Cimat punya cerita dengan judul Gendruwo Kedung Klueh kiriman Ahmad Mufaki Jimatres Kalirejo Rau Bojonegoro. Kedatian iki tak alami aku lan kanca-kanca. Nalika iku aku isih arek pondokan sing seneng dolanan hal-hal gaib. E. Waktu iku pon pesing tak nggoni wayah liburan. Aku pamit suan menyang desaku Kalirejo ngrao. Tumekaning omah wis kira-kira suwe ora sering krungu cerita-critane kanca-kanca yen saiki usume mbatek benda-benda mistis sing manggon ana alam gaib. Akhire aku lan kanca-kancaku sing jenenge Imam Arif lan Didin krasa penasaran pingin buktekke langsung piye to rasane mbatek akeh ana panggon kang angker. Bengi iku aku lan kanca-kanca jagongan biasane arek nom disambi ngopi lan rokok-rokokan. Aku banjur ngomong, "Piye jal, wani tora tak jak mbatekake ana kedung kluweh." imam lan didi namung meneng lan manut opo jariku. Nanging koncoku sing tak kenal wedinan gelibet wai lan ngalehke perhatian. Nanging bucai tak peksolan gelem ragelem akhiri budal. jam 11 pengi. Kroso tintrim sepilan adem banget. Aku lan konco-koncoku mangkat menyang pinggir kali kanti nggawa senter. Sak durunge menyang konco-koncoku tak peseni, tak kon wudulan mulai tak wacani donga kanggo magri. Hananging koncoku sing jenenge Didin ora gabres, ora gelem wudu. Aku mendel wae pancene bocah arek pencak silat. Tekane panggonan aku lan kanca-kanca lungguh lan konsentrasi bareng. Srana maca-maca donga. Aku sing pernah tau mbukak mata batin iso weruh apa kang manggoni ana ing gedung kluweh iku. Ana batinku aku ngerti sosok gendruwo muncul, jelas rupane ireng lan matane mlorok. Nanging aku ora peduli lan ngelih pandangan batinku marang liyane. koncoku sing jenenge Imam Kroso yen ning burine ana ireng-ireng gedhe kang melu lungguh nanging bocah meneng wae lan ning batine muni muga-muga kanca liyane gak weruh aku neruske konsentrasiku lan neruske meditasiku jebule ning atiku mulai ketok wujud naga ijo sing jare wong-wong iku keris naga sasra urung suyang anggone aku mat dengi koncoku sing jenenge Arif bidoh lan ngobah-ngobah awakku karono kewedian lan cepet-cepet ngajak muleh, Mergo dewe weruh yang ngurini mau enek gendruwu sing diweruhi imam. Saking wedine oleh weruh perwujudan kang gegiri sing nganti bocah ngentut-ngentut. Aku sing mulai mambuntuti gagal meditasi terus sumbar. Tro, ngentut tapi ye. Wis, jo sambahas ayo nang kaki mulih. Jawab Arif kanti kewedian. aneh. Rumang saku angin nok andingan dingku semripit banter. Nanging kok ambu badek dot iku mulek orang ngalih-ngalih soko panggonan. Aku ora ngerti apa sing dadi alasane kancaku ngajak bali. Mergo aku kusuk-kusuke oleh kunggone dikiran. Mergo kancaku wis ngajak bali aku nuruti lan akhire kanca-kanca padha playon karo bengok. Aku amung guyu kemekelen. sak tekaning omah aku takon. Apa to sing mbok ro iki meng? Arif kanthi adem panas jawab. Aku roh wong irengku ditro. Wah, wah, wah. <laughs> aku amung guyu. Isih ngentel olehku penasaran marang hal-hal goib. Akhirnya aku karo didin budal meneh nanging aleh panggonan nok jurang longsor. sing jarine uga angker akeh kedadian kang diwedeni ning kono kuwi. temukane panggonan aku lan koncoku Didin mulai konsentrasi. Durung rodok suwe olehku dikiran, aku dikagetke swara Didin kang nyeluki aku. Heh, heh, heh. Jajal delen ning nguriku ana apa? Pundakku krasa abot. Aku mendel wae lan jajal nrawang dumadakan. Aku ngerti wewujutan kaya menungso kuru, kukune dawa-dawa duwe siung, numpaki gegere koncoku. Aku langsung kondo. Din, nyangake nang cakno jurismu selak klebon sak bareke ayu nang bali aku lan didinakire nguisi penjelajahan goib lan bari malani kanca-kancaku lan nyritakke kedadian aneh iki terus padha buyaran lan mulih neng omahe dewi-dewi Dang pirang dino songko pengalaman iku, aku kerungunek jari-jari koncoku didin loro weteng antira bisa tangi. Pirang-pirang dino bareng diperiksa nih dokter, jari gak popok cuma keselen. Dino iku aku singarep bali nek pondok prihatin, karo didin, akhir aku nyambangilan melu mijeti. Karo bucay aku dikontrawang awa itur konyuwuk. Bareng tak terawang jebule sing ketok pepujutan, sing numpaki gegere lan tangane mau ngremes-ngremes wetenge koncoku. Aku sing ngerti akhire sak kuatku ngusir setan mau. Alhamdulillah gelem nyingkreh nanging awakku kaya kabapan lan akhire adem panas nganti ora sida bali ning pondok. Sesuk aku krungu didin mari. Aku dadi kepikiran. Apa toyo algoe ah, iki songgarai lara ya? Wallahu alam. Semene wae critaku sangka Jimatres Fakih kali Rejo Ngrau Bojonegoro. Salam Jimatres kanggo kabeh wae.